իր ծառայությունն է բերել զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությանը, Քարոզում ասած ձեռնադրող հոգևորականը Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը Պաշտպանության բանակի գնդերեցը տնորինել է նաև Արցախի թեմի քրիստոնեական դաստիարակության եւ քարոշչության կենտրոնը։ Նորաուց քահանան Տեր Վաչագան Գյուրջյանը ստանձնում է այսուհետ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ հոգևոր առաքելությունը շարունակելու պարտավորությունը։ Աղոթենք, որ เป զի Տերը զորացնի նրան իր նվիրյալ ծառայության մեջ եւ նա կարողանա արդարացնել բոլորի գալիս հույսերը։ Սրբազան հայրը տեղի ունեցածն այսպես է մեկնաբանել ներկաններին. Աստվածային եւ երկնային շնորը մենք համբուրեցինք նորաոց կահանայի ճակատից եւ աչից։ Աստվածային եւ երկնային շնորների միջոցով է, որ ձեր աչքի առաջ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Հին մարդը գնաց, եկավ նոր մարդը։ Աստուծո աներևույթ ներկայությամբ, ձեր վկայությամբ եւ մեր միջնորդությամբ։ Ահա այս աստիճաններով ին մարդը բարձրացավ։ Գոր Սարգսակ Գյուրջյան։ Եվ այստեղ մեր հայրերի սրբազան կանոնների, աղոթքների եւ շարականների ներքո Սուրբ Հոգու շնորները իջան նվիրյալի ամբողջ էության վրա փոխվեց մարդու ինքնությունը, փոխվեց մարդ արարածը, կերպարանա փոխվեց, անվանա փոխվեց, զգեստա փոխվեց։ Սա կոչվում է խորհուրդ։ Ովքեր մտնում են այդ խորհուրդի մեջ, կարող են տեսնել հոգու աչքերով ինչ որ տեղի ունեցավ։ Անշուշտ աղոտները գրաբար էին, բայց ընկալելի էր հավատացյալի համար, հոգեպարար, մարդու հոգևոր ականջը լցնող սիրտը հզորացնող եւ մարդու մարմինն է փշակաղվում, երբ որ լսում է եւ կարդում է նման աղոթքներ, որը վերագրվում է նվիրյալին, օծյալին եւ ներկա հավատավոր ժողովրդին։ Եվ եւս հավատության ձեր առաջեցում օրդություն եւ բարձ օրդնյա դե մաշագան քահանա Վրթանես Սրբազանն անդրադարձել է նաև նորաոց ձեռնադրյալի անվանը։ Իր սիրելի քրիստոնյա առաջնորդներից մեծագույնն է Վաչագան Թագավորը, որը որպես անվան վրադիր կրում էր բարեպաշտ Տիտղոսը։ Եվ եւս խաղաղության դեր առաջեցնում, օրհնեցեք Տեր Վաչագան քան անվան վերաբերյալ ինձ համար շատ հոգեհարազատ մի անուն եւ Արցախ աշխարհի համար հզոր մի կերպար մեր վաճական բարեպաշտ թակավորը։ Նորաուսն էլ շատ բարեպաշտ անձ։ Հուսամ հավատում եմ, որ նույն քայլերով կառաջնորդի իր կերպարը։ Ինձ համար անփոխարինելի անձ է վաճական թակավորը, որ կարողացավ ամեն ինչի դեմ գնալով պահպանելով իր քրիստոնեական հավատքը, պահպանելով իր հայեցի կերպարը, թակավորական հանգամանքը օրենքներ ստեղծելով, կյանքը փոխելով ուտիկ եւ Արցախ աշխարհում, բայց այդ ամենով հանդերձ մեծ քրիստոնյա շատ մեծ եւ հուսամ որ ընթരാճ մեր բոլոր խնդրանքներին մի օր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը նրանք կսրբացնի եւ այսօր այս օրանի վրա բոլորով կանգնած աղոթական վիճակով նույն բանն ենք Արցախ աշխարհի համար, նրա ապագայի համար եւ այն ամենի համար, որ մարդ հարարածը ունի իր սրտի մեջ, իր հոգու մեջ։ Առաստված աղոտ, որ ընդունելին է Տիրոջ կողմից, այսօրվա պահի համար եւ ընդհանրապես մեր ապագայի համար։ Օրնություն եւ բարքո այժմ եւ միշտ եւ ավետյան սավիդենից ամեն աղաղություն ամեն եսուն Վրթանես Սրբազանը շնորհավորել է բոլորին, ձեռնադրված հոգեորականին ու իր ծնողներին, կնոջը, փոքրիկ դստերը, հարազատներին ու մերձավորներին, հորդորել լծակից ու աղոթակից լինել Տեր հորը նրա անշեղ ծառայության ընթացքում։ Գոր Սարգսակի ձեռնադրության առիթով իմ շնորհավորականները բոլորիդ։ Նաև մեր ворթիական շնորհավորանքները նորին Սուրբոծություն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որ իր օրդությամբ եւ տնօրինությամբ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ահա նման արարողություն մենք կատարեցինք։ Սա սпасված եւ ընկալելի էր բոլորիս համար որովհետև որ սարգավակը այն անձն էր, որ մեր միջից էր դուրս եկել, կրթություն ստացել, այնուհետ կրթությունը շարունակել Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնուհետև եւս մեկ անգամ ինքը կերպարանափոխվեց ծառայության անցնելով զինված ուժեր։ Դա մի աննկարագրելի ճամփորդություն էր կայացման մարդու կերպարը ավելի ընկալելի դարձնելու եկեղեցու հարազատների եւ զինվորականների առաջ։ Իրապես անձը կայացավ այդ օրերին եւ մենք շնորհավորում ենք, որ մարդը այդ կայացման ճշգրիտ ճանապարհով գնաց, անսայթակ, անշեղ։ Աղոթում ենք նորաոց քահանայի համար։ Սիրելի Տեր հայր, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Քեզ հավատում ենք եւ մտածում ենք, որ դու չես հիասթափեցնի քո բանավոր հոտին, որ այս եկեղեցու հավատացյալները պիտի լինեն։ Սիրելով հանդերձ մեր նորաոց քահանային մաղթում ենք, որ լինի քաչովիկ, նվիրյալ անձ, որ հասկանա եւ գիտակցի, որ ամեն ինչ տրված է իշխանությամբ իրեն, ամենամեծ իշխանությունը՝ կապել եւ արցակել։ Տերը ասում է, այնինչ որ դու երկրի վրա կապեցի, կապված է լինելու երկնք այնինչ որ դու այստեղ արցակեցիր, կարցակվի երկում։ Հուսամ, որ հավատացյալները խոստովանությամբ կգան մոտը եւ դու կարցակես իրենց խաղաղությամբ, որ իրենց հոգիներում խաղաղությունը վերցրած դուրս գան եկեղեցուց որովհետև ծանրաբեռնված պիտի գան եկեղեցի իրենց մեղքերի մեջ, թողնելով մեղքերը եկեղեցում եւ ստանալով եկեղեցուց օրհնությունը եւ համապատասխան օրդությունը քահանային պետք է թեթևացած խաղաղ սրտով, խաղաղ մտքով գնան իրենց անապազորիա կյանքին։ Ոստի հանուն մեր Արցախի թեմի հոգևոր դասի, հանուն զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության իմիջալոց այսօր զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության օրն է։ 25 ամյակը, որ ահա այդ կառույցը գործում է պաշտպանության նախարարությունում զինված ուժերով անուն զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության ավակ գնդերեցի, գնդերեցների անունից եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, մաղթում ենք, որ Տերը միշտապես իր աչի ներքո Հովանի լինի քեզ քո սրբազան առաքելության ճանապարհին։ Եվ մենք էլ կողքից մշտապես որպես հոգևոր հայր, որպես ավակ ընկեր եւ որպես հարազատ միշտ կողքիդ ենք լինելու։ Աստված օրհնի բոլորին։ Պատարակի ընթացքում նորաոց Վաչագան քահանան իր առաջին օրնությունն է բաշխել ներկաններին։ Փոխանցել է նաև իր հոգեաբրումները, որոնք խիստ հակասական էին ու խորերթավոր։ Իսկապես կարող եմ փաստել, որ սա իրավամբ եկեղեցու խորհուրդներից մեկն է եւ մասնակցելով այդ խորհրդին զգում է Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Իրականում ունեի եւ ուրախության մեծ զգացում եւ դրանից մի քիչ ավելի պատասխանատվության ու կարելի է ասել նաեւ վախի զգացողություն, որովհետեւ դու ստանձնում ես Քրիստոսի անմիջական ծառայության պաշտոնը եւ պետք է այսուհետ պատարակես նրա մարմինն ու արյունը արձակես մարդկանց մեղքերը եւ թողություն շնորես Աստծո տրված իշխանությամբ եւ այս ամենը իրավամբ շատ սարսափելի խորհուրդ է կարելի ասել եւ Աստված է որի շնորներով մեզ մարդկանցս արժանի է դարձնում այս ամենին այլապես մենք ի վիճակի չենք լինի մեր մարդկային զորությամբ կատարելու այս ամենը զգացողությունները այսպեսին էին հակասական եւ ուրախություն եւ պատասխանատվության զգացողություն Այսօր ինձ տրվեց Վաչագան անունը։ Վաչագանը հայոց արևելից կողմանց Արցախ եւ Ուտիկ պետության թակավորն էր 480-ական թվականների վերջերից, որի իշխանության օրոք Արցախն իր հզորության գագաթնակետին էր հասել։ Օրվա ապրումներից այս դրվագն է առանձնացրել նորաոց Տեր Վաչագան քահանան։ Ըստ աղբյուրների նա տարվա օրերի քանակով եկեղեցիներ է կառուցել Արցախում։ Իր պետությունը դարձրել հոգևոր անառիկ ամրոց։ Իմ զենքն այսուհետ կլինի ավետ դատարանի խոսքը եւ ուղեկիցը Վաչագան բարեպաշտարքայի կերպարը ուխտեց Տեր Վաչագանը Միանշանակ հոգևորականի անունը առաջին հերթին ցույց է տալիս նրա առաքելությունը, այն սпасումները, որ եպիսկոպոսը ուներ այդ անունը նրան շնորելուց, եւ հոգևորականը անընդհատ անողակի կապի մեջ է մտնում այդ անձի հետ, եւ կոնկրետ վաճական բարեպաշտի մասին մտածելուց իսկապես զգացողությունները շատ հետաքրքիր են նամանավանդ որ նա կապված է հենց Արցախի հետ եղել է Արցախի թակավորը եւ նրա թակավորության շրջանում է Արցախը հասել իր հզորության գագաթնակետին նրա օրոք դրվեց առաջին սահմանադրությունը բայց ամենակարևորը վաճականի կյանքի եւ կերպարի մեջ նրա այդ բարեպաշտ դիտողներ որը նա ստացել էր իր ընտանեկան հավատարմության կյանքի համար ուներ սիրելի կին Անահիտին եւ 6 զավակներ ու ապրում էր ընտանեկան հավատարմության ազգությամբ լինելով թակավոր։ Ահա սա է մեր երկրի հզորության բանալին ու արմատը, որ յուրաքանչյուր մարդ ապրի ընտանեկան հավատարմությամբ ու կրելով Վաչագանի անունը երևի թե իմ առաքելությունը պետք է լինի մարդկանց մոտ վերարժևորել հայ ընտանիքի գաղափարը, սրբությունը եւ Վաչագանի կերպարը։ Խորհրդավոր արարողության շուրջ մեկնաբանություններ արեց թեմակալ առաջնորդ Վրթանես Սրբազանը։ Նախ ասեմ, որ դա առաքելական շրջանից եկած, մեր հայրերի կողմով կաունացված, հաստատված եւ միջի օրս քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներում այս արարողությունը, այս խորհուրդը կատարվում է։ Սա խորհուրդ է։ Եվ ի ուրախություն մեզ, մեր հավատացյալներին Արցախի թեմի ոգևոր դասի, մեր ворթիական կոնարումը եւ շնորհակալությունը ազգիս վեապար հայրապետին, որ իր տնօրինությամբ մեր խնդրանքին ընթառաջ, որ เป զի Գորսարգավա Գյուրջյանի որը ստացավ Տեր Վաչագան քահանա, որը իր ձեռնադրությունը կատարվի Ստեփանակերտի մայր եկեղեցում, որպեսզի ժողովուրդը նույնպես տեսնեն, վկայեն եւ ասեն, որ արժանի է այդ անձը, որովհետեւ Գորը ինքը այս տարածքի ծնունդ է եւ երկար ու ձիգ տարիներ ծառայել է Արցախում եւ այսօր նորից շարունակում է իր ծառայությունը բերել եւ թեմում եւ նաեւ պաշտպանության բանակում Մենք ուզեցինք վեապար հայրապետը նաև օրտնեց, որպեսզի Արցախի հավատավոր ժողովուրդը նամանավանդ այս հոգեբանական իրավիճակում նաև ժողովուրդը հաղորդակից լինի այս կարևոր ձեռնադրության արարողության, այս խորհրդին։ Սրա մեջ շատ կարևոր մի падգամ կա, որ Արցախը պիտի շարունակի ապրել։ Ինչպես խոսքից մեջ ասեցի, որ մարդը կերպարանափոխվում է, հին մարդը գնում է նորն է գալիս։ Տա Աստված, որ Գոր Սարգսակ Գյուրջյանի ձեռնադրությամբ ես ստանալով Վաչագան քահանայի անունը, նաև մեր ժողովրդի մեջ այդպիսի մի լուսավոր լույս երևա փոփոխության, դեպի լուսավորը, դեպի հարատեվությունը, դեպի հավիտենականությունը, որովհետև մենք սրանով ենք արժևորում այն ամենը, ինչ որ այսօր եկեղեցու ծոցում տեղի է ունենում Արցախի թեմում։ Ուշագրավ մի երևույթ նկատեցին արարողության վկանները։ Ձեռնադրվողը մկրտված չէ, հարցնում էին նրանք. Քանի անգամ կարող է մարդն իր ճակատին ընդունել Սրբալույս Միրոնի դրոշմը։ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը բացատրեց, որ հոգեորականների պարագայում կան որոշակի տարբերություններ։ Եկեղեցու ծոցում ձևավորված քահանայական ձեռնադրությունն եւ օծումը խորուրդ է, որովհետեւ հին մարդը գնում եւ նորն է գալիս, նոր անունով, նոր հանգամանքով, նոր զգեստավորությամբ, աստվածային եւ երկնային շնորհը իր վրա իջած եւ անպայման պետք է որ ինքը հետագայում կատարի մկրտություններ, կատարի խորուրդներ, պատարակ, որ เป զի իր աջ եւ ցաղ ձեռքերը օծված լինեն, ճակատը դրոշված լինի, որովհետեւ սա է իրականությունը քահանայական իշխանության, որ դրանով իշխանություն էինք ստանում, Աստվածային շնորհը իջնում է, Սուրբ Հոգու շնորները իջնում են անձի վրա եւ փոփոխվում է մարդը, անհատը փոխվում է, աշխարհիկից դառնում է հոգևոր։ Հուսակորոնությունը ընդունած անձը ստանում է նաև եպիսկոպոսական հանգամանք, որտեղ եպիսկոպոսական հանգամանք ստանալով նաև դառնում է առաքելական շրջանի հաջորդողը, որ ինքն էլ իրավունք ունի արդեն ձեռնադրություն կատարելու։ Եվ աշուշ կաթողիկոսը, որ ընտրվելուց հետո նաև օծվում է, դա այն շրջանն է, որ նաև ունենք վերջնական փուլում, երբ որ ի տեր հանգչում են քահանաները հոգևորական հոգեվորականների վերջին օծումն է սա։ Այնպես որ հոգեվորականների հանդեպ փոքր ինչ տարբերվում է աշխարհի կյանքից։ Պահպանիչ եւ հույսավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա եւ պահպանյա եւ օրհնյա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում 40-օրյա պատրաստության շրջանից հետո նորընծա քահանան ծառայության կոչվի իրեն վստահված թեմում եւ եկեղեցում։ Օրդնյա Տեր եւ նորաոց քանա Գեղեցյալ հավատավոր ժողովուրդս, ընդհովանյալ Սուրբ եւ պատվական խաչի խաղաղության ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք